Ве поздравувам, драги присутни, и ви посакувам Божи благослов. Верувам дека очекувате посебен благослов оваа сабота. И така и треба. Бидеќи оваа сабота се сркјавате со Господа на посебен начин. Секоја сабота и не само во сабота, се среќавате со Господа духовно, како дух. Но оваа сабота и со неговото тело, и со неговата крв. Зборувајќи за искуството што го имал патриархот Јаков мејатата сабота, Споменав дека тоа негово искуство и според Библијата, и според духот на пророќството е битно и значајно за последното време. Зошто е битно за последното време? Пред да ги читаме библиските стихови, кои што Јакововите маки ги применуваат и на последното време, би сакал да ви кажам да споделам едно искуство што го имале првите адвентисти во времето кога и Елена Вајтин изениот тазе сопруг тогаш се уште беле многу млади уште пред нивната свадба, значи пред венчавката, Елена Вајд почнал да прима визи, уште од декември 44-та, значи уште како девојка. После големото разочарување, значи два месеци после големото разочарување. Тогаш ја примила својата прва визија и потоа во февруари 45-та ја примила својата втора визија и така натаму. Во тоа време, во текот на таа наредна 1845 година, адвентистите, односно тогашните припадници на Милеровото движење, до некаде се уште биле заедно, освен оние што брзо отпаднале, кои што немале цврста вера, па самото разочарување ги очистило многу брзо. Но остранците се уште се држале некаде до летото. Некаде летото, јуни месец, таа 1845 година, адвентистите чело со Вилијам Милер решиле да се само распуштат. Значи си се помириле и си, си го прогласиле движењето за погрешно и се само распуштиле. И после тоа лето, значи, останува еден многу мал број кои што не сакале да се откажат од, од верата и не сакале да го прогласат движењето од мејатата година како нешто погрешно, како, како некој фалсификат или како, некоја, како некој фанатизам, како некоја лажна сензација и така натаму. Тие бе убедени дека Светиот Дух го водел тоа движење, И тука има нешто. Нешто што тие, луѓето сгрешиле, или не го сватиле, или не го разбрале убаво, но се дека самото движење во целосно земено било од Бога. Е сега интересно е во тој период, значи, до есента 45-та година, мнозина од оние адвентисти што веќе биле мало стадо, што преостанале, значи, што не сакале да се откажат од својата вера, за разлика од мноштвото кое што се откажало, начело со Вилија Милер, почнаа да веруваат и дури Джеймс Вајт сведочи дека биле тврдо убедени дека Христос ќе се врати дека Второто Христово доаѓање ќе се случи есента таа 45-та година. Значи, ако не било за Јом Кипур 1844 година, кога и се разочарале, биле убедени дека ќе биде следниот октомври, значи 1845 година. Но сега само многу мал број го верувале тоа, бидејќи само толку и останале, откако повеќе, повеќето се откажале од верата. И интересно е, ова, така да ја наречеме, адвентистичка болест, да се сака и понатаму да се пресметуваат нови и нови датуми за второто Христово доагање, траела многу долго, трае, траеше и до, до скоро време, познававме некои лица кои што се занимаваа со тоа и ден денес постојат во светот. Но, во 1845 година и Джеймс Вајт и останатите адвентисти кои што не сакале да се откажат од верата, биле тврдо убедени дека Господ ќе ќе дојде таа есен. Што се случило? За разлика од предходната година, сега имало кој да ги предупреди. Кој да ги излечи од таа болест. Пред да се разочараат предходната година, Господ подигнал, односто, се уште не го подигнал, Господ испратил порака, Духот на пророќството му објавил видение на еден човек, млад човек, по име Хейзен Фос, но тој толку се плашел и се срамел, што На крајот го загубил и вечниот живот заради тоа. Похулил на Светиот Дух, одбил да ги објави тие своји видения, во кои што Господ сакал да го предупреди адвертниот народ дека второто Христово доаѓање нема да се случи на 22 октомври, како што го очекуваат. Мегуто, бидеќи овој одбил да ги објавува своите видения, а одбил затоа што се плашел дека ќе биде исмејуван, ќе биде критикуван, омаловажуван, затоа што адвентистите не сакале, имале завземено став уште во времето на неговиот предходник, кој што прв примал видение од Господа, имале завземено став на чело со Вилија Милер да не веруваат на никакви визии, на никакви откровенија. Значи, како што апостол Павле ги советува солунјаните духот не го гаснете, пророштвата што не. Пророштвата не ги презирајте, туку се испитувајте, а оно што е добро држете го. Наместо тој совет, адвентистите начало со Вилија Милер завзеле став да ги презираат сите пророштва. Да не веруваат на никакви откровенија, на никакви визии, на никакви соништа. Затоа го доживеале големото разочарување од кој што мнозине се откажале од верата. Зошто? Зато што ја затворија вратата на духот на пророќството, кој што ќе ги спасеше на време од таа заблуда. Но сега следната година, кога пак некој верува во Второто Христово доаѓање за конкретен датум, октомври 1845 година, Елена Вајт примила и сега имало кој да ги предупреди, бидеќи Елена Вајт не се срамела и не се плашала да ги кажува незините откровенија, иако била најслабото суштество, Господ ја нарекол, кога на Фос му ја дал последната предупредувачка визија, му рекол, ако сега не го кажеш ова на народот, дарот ќе биде одземен од тебе и ќе го дадам на најслабото суштество што постои на земјата, а тоа била младата Елен. Зошто најслабата бидејќи беше и инвалидизирана, нели со скршениот нос, без образование, често пати болна и еден куп други проблеми. <clears throat> Иако на се уште тинејджерска возраст. Како што сведочи, значи, подоцна незиниот сопруг Джеймс Вајт, во тоа видение на Елена и било покажано дека Христос нема да дојде како што беа убедени 1845 година, дека оние што проложуваат да веруваат во тоа, ќе бидат одново разочарани. И, и била кажена една друга битна информација во тоа видение. Тоа видение не може да го најдете никаде во незините списи, бидеќи ова е нешто што не било запишано од раните години на Елена Вајд, а зашто сведочи само незиниот сопруг како за настан. И било кажено дека пред да дојде Христос повторпат пат, црквата мора да помине низ Јаковови маки, така и било кажено. Значи, поемот Јаковови маки, а да сте почнале да го проучуваат откако Господ им скранал внимание на тоа, преку тоа видение дадено на младата Елен. Уште не го проучувале тој предмет од Библијата, иако во Библијата се споменува, Господ им скренал внимание директно со визијата до Елен, предупредувајќи ги да не веруваат во нови датуми за второто Христово доаѓање. Ако поставиме прашање зошто ако Господ не дошол до сега, во контекст на ова, Зошто Господ не дошол 92 година? Зошто Господ не дошол 2000 година? Зошто Господ не дошол 2011 година? Зошто Господ... Или еден куп години наназад, кои што луѓето ги поставувале и ги предвидувале, едноставниот одговор е затоа што црквата се уште не поминала според таа визија на Елена Вајт, црквата се уште не поминала низ периодот на Јаковови маки. Бидеќи тоа мора да предходи на второто Христово доаѓање. Е, што значи тоа? Значи, Јакововите маки се нешто актуелно, нешто што се однесува на последното време, нешто што се уште се нема случено, туку треба да се случи во иднина. Каде во да Библијата се зборува за Јакововите маки во контекст на последното време? Значи, освен во и Битие 32 глава што проучувавме минатата сабота, кога Јаков се бореше со Божиот син, каде во контекст на последното време се споменуваат Јакововите маки? Дали сте го знаеле ово до сега? Ово е битен предмет затоа што э, Господ рекол, второто Христово дагање нема да се случи пред црквата да помине низ Јакововите маки. Тоа е многу битно. Ако прво треба да помине низ Јакововите маки и после ќе се случи второто Христово доаѓање. Ке твориме заедно во книгата на пророкот Еремија. Еремија ја споменува оваа тема во 30-та глава. Еремија, 30-та глава. 30-та глава од книгата на пророкот Еремија. Еремија знаел да каже <clears throat> и многу работи, се разбира, повеќето работи ги пишува за негово време, за предстојното вавилонско робство и големите казни што Господ ги дозволил да му се случат на израелскиот народ, но кажува по нешто и за последното време, што е многу интересно. Кажува по нешто и за Христово време, кажува по нешто и за последното време. Например, Милениево, што го прочувавме денес, Еремија зборува за него, ја опишува земјата за време на Милениумот, тука во 25 петата глава, мислам беше. Во 30-та глава, ќе почнем да читам од првиот стих, се вели следново. Слово Господово, што дојде до Еремија, вака вели Господ, Бог Израелов, запиши ги во книга сите зборови што ти ги кажав. Зашто еве идат дни, вели Господ, која ќе го вратам од робство мојот народ, Израел и Јуда, вели Господ, и повторно ќе ги доведам во земјата што ми ја дадов на предците нивни, и тие ќе ја владеат. И сега мнозина и ден денес се прашуваат на што се однесуваат овие зборови? Дали се однесуваат на формирањето на денешна држава Израел, 48 година? Или Господ мислел на тоа време пред Христа, после Вавилонското рабство, кога повторно ќе го врати Израел и Јуда во ветената земја? Четвртиот стих. А еве ги зборовите што ги израче Господ за Израел и за Јуда – Сега ќе видите зошто мнозина, од следните стихови што ќе ги прочитаме, зошто мнозина сметаат дека овие зборови се однесуваат на државата Израел од минатиот век до денес, бидејќи целиот контекст е за последното време. Точно е дека контекстот се однесува на последното време, меѓутоа не се однесува за државата Израел. Израел, господовиот Израел е нешто друго. Петиот стих. Вака вели Господ. Глас од смут и ужас слушаме ние, а не мир. Какво е последното време? Време на смут, голема збунетост. Навестина, луѓето се толку збунети, што веќе не знаат ни дали се машко или женско. Но не само смут и збунетост, туку и ужас. Ужас. Страф. Голем страф. Страф од морските бранови, рече Исус. И тоа почна да се исполнува последните 15, само последните 15 години. Почнува да се исполнува тој дел од неговото пророќство. Големите бранови. Страф од болести. Страф од војни. Страф од, од, од што ли не страф Луѓето се исполнети со страф. Страф од болести, стравот од смртта. Особено во ова последно време. Еве нешто актуелно за 21. век. Шестиот стих започнува вака. Прашајте и размислете, раѓа ли маш, може ли маш да роди? Во наше време и тоа можело. Но, што мисли Господ, кој го прашува ова? Ово е видение, се разбира. А зошто гледам при секој човек, конкретно мисли на мажи, рацете да му се на бедрата, како при жена кога раѓа, и лицата на сите да им се бледи. стимле имале жваков проблем? Да се држите за стомак, да свиете кичма и да овкате од болови, На што мисли Господ? Лицата бледи се вели овдека. Бледи. Страшна агонија. Кој превод бираш? Изобличени. И пребледени. Значи, изобличени мислиш дека се однесува на а, до лицата на сите им се бледи овде вели. Добро. Значи, како додаток, изобличени и, блед, и пребледени. Седмиот стих вели, О, тешко, голем е оној ден, нема сличен на него, тоа е мачно време за Јаков, вели овој превод. <laughs> Како вели Константинов? А, Јаков се споменува? Ние го знаеме како време на Јаковови маки или Јаковови неволи, но ќе се избави од него. За кој ден станува збор? Кој е тој голем ден, кога мажите ќе се факеат за стомак и ќе овкаат со пребледени лица? Ќе се свиваат, ќе се виткаат од болка? Ако читате еден познат стих, Софонија 1.14, например. Се секјавате на тој стих? Софонија 1.14. Што вели Господ за тој ист ден, кој што го најавил уште во Стариот Завет, а кој што се уште до ден денес не е настапен, не е настапил тој ден. Се уште е иднина тој ден и за 2019 година е иднина. Ке отвориме Софонија. Сега се сноѓате со малите пророци. <laughs> Кај се наѓа Софонија? <laughs> Софонија се наѓа после Авакум, <laughs> барем во оваа Библија. Не знам како е кај вас. 14 стих вели од првата глава, значи прва глава 14 стих. Близу е денот велик на Господа, или денот Господов, некои преводи. Близу е денот велик на Господ, вели овој превод. Близу е и брзо доаѓа, горчлив е гласот на денот Господов тогаш ќе завика дури и најхрабриот. Српскиот превод се секјам вели, тогаш горко ќе заовка и јунакот. Ете, мажите. Значи, кога Господ вели маж, мисли на маж, не мисли на овие карикатури од мажи денеска. Јунаци, мажи, ќе се виткаат од болка. Горко ќе заовка дури и храбриот. Од што? Зошто е толку страшен Господовиот ден? Што е толку страшно во Господовиот ден? Продолжува Софонија и вели, тој ден е ден на гнев. Е, ова веќе ни кажува што е. Ден на жалост и на мачнотија, вели. Вели повторно, бременост, мачнотија. <laughs> ден за запустување и уривање, ден на темнина и на мрак, ден облачен и маглив. <coughs> ден на труба. Труба? Откровени? Може да додадеме да ден на седумте зла што не да ги пречувавме. И на боен повик против утврдените градови и високите кули. 70. стих вели И јас ке ги притеснам луѓето, Господ вели, и тие ке се тетерават како слепи, зашто сгрешија против Господ, и растуреме ке биде крвта нивна како прав, и телата нивни како смет, ниту среброто нивно, ниту златото нивно, а камо ли лажниве пари, измислените <laughs> банкарски сметки. Неке може да ги спаси во денот на гневот Господов. А од огнот на ревноста негова ќе биде уништена целата земја. И тоа ќе биде ненадеен крај на сите жители неизини. Дали сега јасно за кој ден зборува тука Софонија? Пренесувајќи ги господовите зборови. А што се надоврзува на Еремија 30 глава? Зборува за времето кога милоста ќе биде завршена. Во тоа време Јаков, они што ќе се избави, бидејќи овие другиве не се избавуваат, овие другиве ќе бидат и најбогативе банкари, и најсилните јунаци, овие другиве ќе бидат уништени, ќе бидат запалени, ќе бидат истребени, бидејќи се излева гневот Господов. Но за Јаков што читавме, ќе биде избавен. Јаков само ќе биде избавен, ама што? Ќе треба да помине низ, низ своите мајки. Како што помина, буквално Јаков, кога се соочил со Божиот син и пред тоа. Јаков само ќе биде избавен, но треба да помине низ Јакововите маки. Да се подсетиме, какви беа Јакововите маки? Само да се подсетиме на, на тоа како прво колкав страф имал Јаков пред да се сретне со Божиот син и да се бори со него, колкав страф имаше Јаков од својот брат Исав, се секјавате ли? Како се мереше неговиот страв? Неговиот страв се мереше конкретно со, <laughs> сега ќе се подсетиме, со што се мери неговиот страв? Значи, Јаков 32 глава, Толку имал страв од гневот на својот брат Исав, кој што и тој со, со војска кренал против него, што за да го умилостиви, да го одоброволи, да го подкупи, како сакате речете. Да го подкупи, да. Јаков му испратил како дар, како предходница, му го испратил на својот брат Исава следново. Ке се подсетиме. 32 глава Битие од 14 од стих ке читаме. Панатаму. И пренокева таму таа ног, изеде од се што имаше при рака, па му испрати дарови на својот брат Исав. Какви дарови? 200 кози со 20 јарци. 200 кози. 200 овци со 20 овни. Са 200 кози, со сејарци и 200 овци одозгора. Со 20 овни. Потоа, ке речете, ова е многу до сега што го почитавме, така? Или само првото беше многу? 16 стих. 30 камили молзници со нивните камилчиња, 40 крави и 10 волови после тоа. 20 магарици и 10 магариња. Што значи ова? Кога сакате некого да дарувате, вака правите? Што значи ова? Ова значи толку е голем стравот на Јакова, толку е голем стравот на Јакова, што колку многу и да даде, значи, да може све ке даде, сака да игра на, на таа карта, со толку многу дарови, колку се поголеми даровите, толку е поголема веројатноста дека ќе ми се смилува Исав, ќе ми прости. Значи, со, со ова количина, со ова на грла, се мери стравот на Јакова. Ова е од страв. Ова е од страв. И потоа знаеме што следеше, нема тоа да го повторуваме. Јаков се сретна со кого? И се бореше цела ноќ со кого? Буквално со Исуса Христа, со Божиот Син, И дури после таа борба, Божиот син му го даде новото име Израел. Значи, Израел од почеток е христијанско име. Не може да постои Израел без да е христијански. Државата Израел треба да го признае Христа за свој цар, за да дури потоа разговараме дали може да се вклопува или не во овие пророќства. Се додека го признава Ротшилд за свој цар, или Рокфелер, или некој друг Сорос го мразат. Знаете, Израел го мрази Сорос, бидеќи Сорос е буквално фашист, кој што ги, ги издаваше евреите во Будимпешта. Нацистите го, го носеа Сороса како, како дечко, како млад, да им каже во која куќе живеат евреи. Како сеја некој што ве познава некој од, од ХАЦ, да, да, ги, да ги носи джандареве утре, задутре во некој време на прогонство, а Зоран живее таму во Чајера, овие таму живеат, <laughs> овие оваму. И да ги носи. Е, затоа Израел го мрази Сорос, бидејќи Сорос е фашист и, и евреите го мразат. Но Сете се тие, значи, слуги на сатаната, како што зборевме неодамна, на еден или на друг начин, битно е, ако си, само ако си во Христа и со Христа, си на победничката страна. Без Христа, без Христа си нула, па кој, кој год да си. Без Христа нема спасение. Кој го нема Синот Божи, тој го нема ни Отецот. Кој го нема Синот Божи, тој нема живот. И така натаму, да не повторуваме некои од Јовановите <clears throat> вистини, кои што така едноставно, а силно ги нагласува. Божиот народ, запечатениот вистинскиот Израел, 144 илјади ќе поминат низ времето на Јакововите маки. Тие се тој Јаков, кој што кои што ќе живеат во време без посредник. Че, <clears throat> уште еднаш само да ве подсетам, таа визија Елена Вајт, уште кога не била Вајт, <laughs> уште како девојка, ја примила, каде што Господ и го насочил вниманието на Јакововите маки, Тогаш кога адвентистите, никој од нив не се занимавал со таа тема. Ниту ја читал од Библија, ниту од било каде. Господ ја ги споменал Јакововите маки во тоа видение, велејки дека треба прво тие да се случат, а потоа второто Христово доаѓање. Со други зборови, мнозина денешни предавници, мнозина денешни јуди, А ако има докторати по теологија, тоа значи дека се предавници со докторат, кои што не веруваат, Мнози на денешни проповедници во адвентизмот не веруваат во ова. Не веруваат во Јакововите маки, не веруваат во крајот на времето на милоста, не веруваат, не веруваат во адвентизмот. Затоа ги нарекувам јуди и предавници затоа што не веруваат, а се нарекуваат адвентисти и работат во адвентистички цркви, адвентистички организации. Ако не веруваат, се откажале и ја напуштиле адвентистичката црква, така, така ќе ги почитувам. Но вака, вака се предавници, кои што сакаат да ја сменат верата на црквата, сакаат да ја сменат продавајќи лажна наука. Тие не веруваат во ова. Не веруваат во крајот на времето на милоста, не веруваат во запечатувањето, не веруваат дека Божиот народ треба да биде запечатен, да достигне совршенство на карактерот, за да може да живее некое време без посредник, колку и да е кратко тоа време. Некое време треба да се живее без посредник, а да не се греши, бидејќи ако се греши без посредник, нема спасение. Затоа тие не веруваат во Елена Вајд. Во духот на брошта не веруваат. Господ директно рекол преку тоа незино видение дека треба да се случат јакововите маки, со други зборови треба да се случи времето кога ќе се живее без посредник. Денес стоиме се уште во време на милоста пред само еден свет чин, кој што сам по себе тера на преиспитување. Сам по себе значи средба со Исуса Христа. Колко би од нас би дошле в сабота во црква, ако таа сабота лично Христос биде присутен и држи проповед? Значи, само да дојдеме и да седнеме на магарешката клупа, не мора понапред. Колко би од нас би сакале да дојдат, ако е Христос тука присутен? Размислете дали сите би дошле, би сакале да дојдат. Од што зависи дали ќе сакаме да дојдеме? Да се... Од што зависи дали ќе сакаме да се сретнеме со Христа? Било каде, не мора во црква. Од нашата состојба ќе зависи. Дали сакаме да се сретнеме со Христа? Според тоа, кога Христос ќе дојде, од што ќе за... кога Христос ќе дојде, ќе се појави повтор пат, од што ќе зависи дали ќе се радуваме на тоа или ќе се виткаме од, од болка и од мачнотија. И ќе овкаме, барајќи дупка да се скриеме, или пештера, или, <laughs> или планина да падне врз нас. Ке зависи од духовната состојба. Од што зависи дали сакаме и дали со радост ќе земеме удел во овој леп и во оваа чаша? Од што зависи? Од духовната состојба. Но слава на Бога се уште има време на милост. И се уште можеме да го победиме гревот со вера само со Христовата праведност, никако поинаку. Затоа сме повикани на прво на обредот на понизност. Ако се уште некој не е спремен, а што би сакал да учествува инаку, не е предоцна, може да може да се подготви за време на обредот на понизност. Се секавате, Јуда беше присутен на мијењето нозе, Христос му ги изми нозете, но на што не беше присутен? На самата прича спотоа не беше присутен. Беше присутен на еврейскиот дел од обредот, од Пасхата, но после не можеше повеќе да... Дали знаете од што избегал? Се секавате од што избегал? Што е тоа што го трело Јуда да избега? што поскоро да, да се замине. Не можел да ја поднесе Христовата љубов. Ова што Христос го прави, не можел да го поднесе. Че значи, грешникот не може да ја трпи Божијата љубов. Совеста не му дава мир. И сега, во таа ситуација, ако, ако совеста не ви дава мир, има само две можни реакции. Или ќе се покаете, и ќе признаете, ќе се понизите све пред Господа, за да добиете благослов како Јаков, или гитла како Јуда, што подалеку од Христа, бедеќи не можам да го поднесам ниту неговиот лик, ниту неговото присуство. Ја ги повикувам прво нашите сестри, а потоа сите останати што сакаат да земат учество, во долната просторија да пристапиме и да го извршиме обредот на понизност, обредот на мијење нозе.